ee eh, chukwu bịa ma anụ m ekene nna m nkene igwe okochi na-eke ndụ Anụ m ekene gị n'oge dị ugbu a mụ na ụmụ atụrụ ikere ịwarụ na-akụ egwu oke gara ọkụ na oje keta ya ihe anyị na-arịọ ka uwere ndị anyị gbara ahụ ndị ekwuru m na ndị ntaje ya ndị ebu afịa ndị iwe bụ ndị mgbara ndị nkiri ndị ọnọ na-azụ egbu obiligwe anyị na-arịọ gị kwachara anyị okwu na gị kwachara anyị okwu n'ụlọ Kwachara anyị mberede yiri jike mberede yiri jike ọchịgụbara ya ewe gị na ya na-aya ịkpata na m nke na igwe oke oshi na-eche ndụ. anyị na-arịọ gị fuchere ya anyị na ego fuchere ya anyị n'ụlọ ụkwụ anyị ji jee ụkwụ anyị ji na onye jebere acha jebere nzụta uru na o jebeghị nzụta ahụhụ m ụmụ atụrụ na-akụ egwu n'ụwa were ndụ ha gbanahụ ndị iro were ndụ ha gbanahụ ndị egwu asha were ndụ ha gbanahụ akịsidentị ugwu nke ụwa were ndụ ha gbanahụ ihe na-agba agba ihe na-ata ata ihe na-ahịa ahịa ihe na-asọ asọ vụrụ ha izokpere ha ji kpụchi njedụ n'ego ha nọ n'ụlọ kpụchi njedụ n'ụlọ ha kwakwa ego ekwụkwọ jiri ha n'uje ji ha n'nana vụrụ ha izokpere ha ji ha bute keta na ihe bụ egwu ha na-akụ na m nke n'igwe okochi na-eche ọ bụdo ndụ mụta wa zụọwa wazuo onye mụtara ogologo ndụ ihe aka eri nke aka edobe nke aka edobe karịzi nne ọ kpata ohigburu ndị mụrụ onye ọmụchi ụlọ gbuo ya na ọ bụghị ezi ụwa na ọ bụ o meriri ya omeri dobe ma ọ bụchi ya maka emefuru ewuru nke edobere zọwa ihu oke ochi na-eke ndụ ọmụrụ igwe ụmụ na-ezute ya ya anyị na-arịọ gụgọchiore anyị vuoro anyị zokpere anyị achị kpachara anyị ndị ebu afịa kpachara anyị ndị mgburu uhie kpachara anyị ndị ọnụ na-ajị egbu egbuwere anyị ikenga ejigburu anyị eji bite ejigburu anyị eji ụkwụ anyị ji okwu anyị ji na ogo chineke ndụ nke anyị si na anyị ruo oge dị ugbu a anyị na-arịọ anyị na-erote eri ọrụ nna m ịkarị e ụka anyị ga-abịa ife imeri ya anyị n'ebe Jizọs Kraịst